Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht gehört hätte, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre. So verkünde ihm schmerzhafte Strafe. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم Gewiss, diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es die Gärten der Wonne geben, ewig darin zu bleiben. Das ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Und er ist der Allmächtige und Allweise. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه Er hat die Himmel ohne Stützen, die ihr sehen könnt, erschaffen und auf der Erde fest gegründete Berge gesetzt, dass sie nicht mit euch wanke und auf ihr allerlei Tiere sich ausbreiten lassen.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 Sei Allah dankbar. Und wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Und wer undankbar ist, so ist Allah unbedürftig und lobenswürdig. Und gedenke, als Lukman zu seinem Sohn sagte, indem er ihn ermahnte, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, denn Götzendienst ist fürwahr ein gewaltiges Unrecht. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Und wir haben dem Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von zwei Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht doch gehe mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um und folge dem Weg dessen, der sich mir reuig zuwendet.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 Gewiss, Allah ist feinfühlig und allkundig. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche und ertrage standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit in der Handhabung der Angelegenheiten. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und gehe nicht übermütig auf der Erde einher, denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist.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 Doch gibt es unter den Menschen manchen, der über Allah ohne richtiges Wissen, ohne Rechtleitung und ohne erleuchtendes Buch streitet. Und wenn zu ihnen gesagt wird, folgt dem, was Allah herabgesandt hat, sagen sie, nein, vielmehr folgen wir dem, worin wir unsere Väter vorgefunden haben. Was denn? auch wenn der Satan sie zur Strafe der Feuerglut einlädt? ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, der hält sich an die festeste Handhabe. und zu Allah führt das Ende der Angelegenheiten. Und wer ungläubig ist, dessen Unglaube soll dich nicht traurig machen. Zu uns wird ihre Rückkehr sein. Dann werden wir ihnen kundtun, was sie taten. Gewiss, Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid.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 Sag, alles Lob gehört Allah. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Allah gehört, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Gewiss, Allah ist der Unbedürftige und Lobenswürdige. Und wenn auch das, was es auf der Erde an Bäumen gibt, Schreibrohre wären und das gesamte Meer und danach sieben weitere Meere als Nachschubtinte wären, würden die Worte Allahs nicht zu Ende gehen, denn Allah ist allmächtig und allweise.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 Ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu und dass Allah dessen kundig ist, was ihr tut. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil das, was sie anstatt seiner anrufen, das Falsche ist und weil Allah der Erhabene, der Große ist.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 Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr standhaften und sehr dankbaren. Und wenn Wogen wie Schattendächer sie überdecken, rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Wenn er sie nun ans Land errettet, zeigen einige von ihnen ein gemäßigtes Verhalten, und unsere Zeichen verleugnet nur jeder sehr treulose und sehr undankbare.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 Gewiss, Allahs Versprechen ist wahr. So soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen, und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Gewiss, Allah allein besitzt das Wissen über die Stunde, lässt den Regen herabkommen und weiß, was im Mutterleib ist. Niemand weiß, was er morgen erwerben wird, und niemand weiß, in welchem Land er sterben wird. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig.